тільки Ольг не виймав меча і спіхов, не гасав за хоча батько й вимагав їхньої смерті. Він сам не відав, що з ним сталося, але не міг зрушити з місця. Ще й досі стояла перед очима кривава пляма на білій сорочці того вузькоплечого хлопця, що сподівався знайти порятунок від його меча на даху. Як жалібно він скимлив. Тільки зараз виразно почув його Ольг, мов би весь час довгі дні й ночі тягнувся той тоненький плач за ним, щоб аж тепер, коли він шукає вбивцю брата, посіяти в його душі вагання. Ні, не каяття і не скорботу, а тільки непевність що напосівся на беззбройного. Справжньому воїнові не личить здіймати меча на того, хто благає пощади, але нікому із цих думок не звіриш. Елза і Ярри уже немає. Їхні човни давно пливуть морем мертвих, де не лється кров, не лунають войовничі вигуки, не шелестить під вітром трава а дядько Олаф не відає сумнівів, бо певен, що варязький меч розрубає весь світ навпіл. Для нього волання переможених маліше за спів птахів. Ні, Ольг не засуджував дядька. І все ж щось його непокоїло. Варязька дружина просувалась по великій воді, нікого не остерігаючись, не лякалась невідомості бо була певна того, що в цих краях немає мечів гостріших за їхні, не знайдеться воїнів сильніших, відчайдушніших, ніж вони. Спочатку, натрапляючи на людські житла, заходили до них, страхаючи мешканців своїм войовничим виглядом, забирали все, на що натрапляло завидюще око. Вже волоклось за ними кілька невеликих човнів награбованого добра хутро, борошно, меди, в'ялена риба, зброя. Хижони шпорили по всіх закутках, на горищі, в клітях, в погребах, на пасіках, а потім смажили на багаті свиней, молодих бичків, захлинаючись, пили гарячу їхню кров, розтираючи її по бороді жадібно смакували напівсирим м'ясом, аж кістки тріщали під міцними зубами. Бенкетували на березі, від лодій своїх далеко не відходили, змушували молодих жінок та дівчат танки водити перед ними, співати, ну а чоловікам воліли навколішки ставати, мовчки дивитись на їхні гульбища, а ті покірливо схиляли голови. І того разу, коли грабували й бенкетували біля невеличкого городища, що зіп'ялось на високому березі невідомої річки, ніхто не чинив опору. Уже поскидали в човни награбоване, уже вмощувалися серед шкур та діжок, дожовуючи в'ялене м'ясо. Уже й Олаф суворо попередив, що прийде восени за даниною але відпливти мирно не випало. Несподівано із лісу швидким кроком вийшло з півтора десятка чоловіків з писами, за поясом стриміли сокири з широкими лезами і довгими руків'ями. Підійшли до лоді, з'юрмились, були всі як один високі, кремезні, з під шоломів вибивалось біляве волосся. Вони чимось скидались навіть на них, варягів, своєю міцю, суворістю. Ольг одразу запримітив того велета, що стояв трішки попереду. Гордовито відставивши мову, з холодною цікавістю оглядав незнайомців. Затим щось промовив. Олаф мигнув котромусь із воїнів. Моня сюди. Притягли раба. Монь полотнів, ледь до землі не припав, почувши слова велета. Той же підійшов до нього, обпік гнівним поглядом.